بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول Bu hənin üzerinde belə küçük bir xət var. O nədir? Çəkərdi və uz uzatma miqdarı 2 ərkə. 2 ərkə. Deməli, bi əshə hənin olan küçük bu xət çəkərdi şans ki, 2 ərkə miqdarında uzadılmasıdır. Sonra iki, ikinci aya. Ələm Ələm yecəl ألم يجعل كيدهم Deməli, ələm yəcə, yəcə, ələm yəcəl qalqaladır. Çünki 5 hərfdən biri olan cim gəlmişdir, sukunlu halda. Sonra biz dedik ki, keydəhum və demədik ki, keydəhum, keydəhum. Çünki qaydada deyir ki, əgər sukunlu yə gələrsə və sukunlu yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthi olarsa, bu zaman ə, əyə çevirəcəkdir. Və keydəhum yox, oxunacaq keydəhum. Əl-beyt yox, oxunacaq əl-beyt. Yalnız o hərflər istisna olmaq ki, onlar qanun hərflərdir. Qanun hərflər olduğu kimi A saitin səsini verəcəkdir. Amma incə hərflər isə, yəni ə səsini verən hərflər isə hamısı e, e ilə əvəz olunacaqdır. Aydın oldu? Sonra keydəhum qardaş dedi ki, yəni düzgün oxunuş fi təblil, təb, təblil, təblil. Yəni, dəl hərfi e, qalqala olunmayacaq, çıxmayacaq. Və burada da, burada baddır və burada daddır. Dad hərfi məxrəcində qalqala etmək olmaz. Məsələn, tutaq ki, İnnəs-səməvəti vəl-ard, ard, ard. Həmçinin ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل تضليل تضليل yok tad, tadlil tadlil olmaz ve üçüncü aya ve ersele Bəli. Və ərsələ aleyhim ras kunlu gələndə özündən əvvəl hərfin hərəkəsi fəth olarsa bu zaman ra qalın oxunur. Bu zaman ra qalın oxunar. Bu zaman ra qalın oxunar. Həmçinin ra sükunlu olub, özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damma da olarsa ra qalın oxunar. Məsələn, da və ərsələ demək səhv deyil və düzgün oxunuş və ərsələ, əru, əru, əru. Biri var ər, ərsələ, ərsələ, bəzə deyil və ərsələ, düzgün deyil. Və ərsələ, və əru, ra. Hı -hı. Sonra tayran əbəbil. Nəyə görə sən burada izhar etdin və ixfa etmədin? Çünki Çünki əlif izhar ərflərindəndir. Əgər sükunlu mim və ya təminlərdən sonra e, hansı ərflər gələrsə olur izhar? İzhar hansı ərflərdə olur? Əlif, Ayn, Qayn, H, xa, həmzə, bir də hə. Hansılardır? Arzılı sayın. Arzılı sayın. Əlif, hə, ha. E, belə sayda, bax, ha, qa. Bax, ha, qa. Boğazınla bəmbəli. Ha, qa. Ayn, hə. Yox, qan hərfləri, boğaz hərfləri. İzhar hərfləri, izhar. H bir də həmzə. Yəni, əgər sükunlunun və ya təmirlərdən sonra vav tələfi olarsa, bu zaman sükunlunun və ya təmirlər açıq-aşkar bir şəkildə tələfiz olunacaq. Buna misal, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِلْ طَيْرًا أَبَابِلْ Və Tayran əbəbil oxumaq səhvdir. Tayran əbəbil. İxfa yox. Həmçinin idğam da yox. Nəyə görə? Çünki əlif gəldi və əlifin də məxrəci və, və əlif də izhar hərflərindəndir. İzhar hərflər. İzhar sözünün lüğəti mənası açıq, açıq-aşkır oxumaq. Heç bir qulnəsli oxumaqdır. Bəli, dördüncü ayə. Hayrandan sonra nə var? Əlif kimi, əlif kimi. Hayrandan sonra. Ümumən tənvin. Siz gəlmir xo, ən. Yəni tən, tənvin həmişə əliflə gəlir, oldu. Sarı həmişə, e, e, tənvin həmişə əliflə gəlir. Yalnız təmərbutadan başqa. Təmərbutanın üzərində olarsa, əlifsiz gələr. Amma belə bütün hallarda əliflə işlənir. Əli belə əlifdir. O, və oxumur. Dördüncü ay axı. Bir dənə də oxu, təcvidlə oxu. Qardaşın səhvləri var. Dinlərin hansılardır? Birincisi şeydir, ra hərfi məxrəzi düz deyil. Sonra ikinci burada e, ixfa şəfəvi var. İxfa şəfəvi var. Şəfəvi var. İkincisi, e, üçüncüsü mən bi hicarətin eşitdim. Bi hicara, ca, ca. Ca yoxsa cə? Cə. A. Bi hicara. Bi hicaratin min sicil. Və düzgün oxunuş Tərmihim bihicaratin min siccil Bir dənə də oxuyaq. Çünki biz deyik ki, sukunlu mimdən sonra bərfi gələrsə bu zaman nə olar? İdğam şəfəvi olar ki, hansı ki bu zaman mim, bəli, iqləb kimi oxunar və mim dodaqlarda gizlənəcəkdir və burundan çıxacaqdır. Bu dənə də oxuyaq. Tut, tut, tut, axı, tut. Hər bir qayda baş verəndə tutmaq lazımdır. 2-3 saniyə. Tərmihim bihicaratin min siccil. Buyur. Bihi. Beşinci ayət. Ece'alakum ke'asr. Ayənin sonunda olan mim ne, nedir? Keçmək. Yaxşı, gözəl. Açın Əl-Qariyə surəsi.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 Biz ayənin sonunda təməlbuta var. Amma bu təməlbutanı biz t kimi yox, x kimi oxuduq. Nəyə əsasən? Çünki dedi ki, əgər ayənin sonunda təməlbut olarsa, yəni t hərfi bağlanmış formada olarsa, bu zaman bu t hərfi vəqf halımızda hə ilə əvəz olunacaq. Əl-qari'atu olacaq əl-qari'a. Oldu, aydın oldu. Yalnız açıq t olanda t, t kimi ifadə olunacaq. Əslində Əslində t deyilə, t kimi. E, yaxşı, əgər keçsək olacaq və belə. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون Əgər dayansaq, yalnız və dayandığımız halda təmərbut hə ilə əvəz olunacaq. Aydın oldu? Oxu. İkinci ayə. Məl qariyə. Bu əsli bunun əsli uzatma iləndir. Məl qariyə. Amma nə, nəyə görə biz məl qariyə oxumadıq? Şəhər vəslədən. Çünki vəslə gəldi. Biz dedik hər hansı uzatmadan sonra vəslə gələrsə, bu zaman uzatma itəcəkdir. Çünki nəyə görə? Çətinlik olduğu üçün. Məl qariyə demək çox çətindir. Bəli, üçüncü ayə. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ وَمَا أَدْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا Dəl, incə. Və mə əd, əd, bir var, əd, əd, bir var, ədirəkə, əd. Və mə ədirəkə məl qariyə. Radan sonra belə bir işarə yeyəndə var, o nədir? Çəkər işarəsidir ki, hansı uzatmadır, miqdarı kərkər. Və bu oxunuş belədir, ədirəkə. Yaxşı, sən burada və mə sözünü uzatdın, nəyə əsasən? Qardaş. وَمَا أَدْرَقْ şey, e, Munfasıl da, məddul munfasıl. Bəli, məddul munfasıl və mədd sözün lüğəti mənası? Mədd sözün lüğəti mənası uzatma deməkdir. Bəs munfasıl sözün lüğəti mənası? Ayrı-ayrı. Ayrı. ayrı. Və nə zaman baş verər? O zaman baş verər ki, əgər məd ərvərindən sonra əlif və həmzə ayrı-ayrı kəlmələr gələrsə, bu zaman məddul munfasıl baş verər. Gözəl. Bəli, dördüncü ayə. يوم يكون الناس tut tut tut yevme yekunun nasu bizdeki əgər nun və mim şəddəli halı gələrsə 2-3 saniyəğunnə edilməlidir. Hı? Oxu. يوم يكون يوم يكون الناس كالفراش farashi Bə. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مبثوث B neydi? Sukunlu hərflə xalqaladır. Və dedik ki, xalqala sözünün lügəti mənası əksəla deməkdir. Əgər 5 hərfdən biri gələrsə, qaf, ta, cim, bə, dəl. Bu hərf sukunlu olarsa, bu zaman bu hərflər əksəla verəcəkdir. Əgər bu hərflər sözün sonunda gələrsə, bu zaman əksəla daha çox Məsələn, qul huvallahu əhəd, Allahu saməd. Əgər bu beş hərfdən biri ayə sözün ortasında gələrsə, bu zaman əksərə daha az olacaqdır. Aydın oldu? Ayənin sonunda hanı mim hərfi? Yevmə yəkun Oxubidən hansı mim qəst edirsən? Kəlfə, yəni kəlfəraşil məbsufda desən, biz deyik ki, mim o zaman şey,ğunnələrsə şəddəli olarsa, təşdid olarsa üzərində. Təşdid olsa bu zamanğunnələnəcək. Amma qeyri təşdid alandağunnələnməz. Aha. Sonra? Bəli, 5-ci ayə. <coughs> وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ Yəni, oxu. وتكون وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش Nədir burada? Mənfuş. İxfa. İxfa sözünün lüğəti mənası gizlətmək deməkdir. Bəli. Və ixfanı bildirmək üçün əgər sukunun üzərində heç bir hərəkə olmazsa, nə sukun, nə heç bir şey, bu zaman bu ixfanın birinci əlamətidir. Bəli, 5-ci, 6-cı ayə. Fəəmmə mən səqulət məvazinuhu فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه أخو بدان ذا فأما من Uzat. Fəəm, kübən mim müşəddə ilə gəldi. Fəəmmə mən səqulət. Uzatma, səqu demə. Səqulət. Səqulət, hə. Fəəmmə mən səqulət məvazinu. Məvazinu. Yaxşı, burada sözün 6-cı ayənin sonunda belə bir kiçik vav var. O nədir? Neçə hərəkə? Yaxşı, o əgər sən bu və niyə uzatmadın? Ki, o digər Çünki ayəyə dayandıq. Şey, dayandıq. Bütün dayandığımız halda bu uzatmalar oxunmayacaq. Əgər keçsə əgər, onda olacaq belə. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ مَوَازِينُهُ فَهُوَ Oldu, uzatma. Amma e, dayandığımız halda bu işarələr, bu uzatma oxunmayacaq. Bəli, Yetinci Uzat. Uzat, uzat. İşəti. Bax, uzatma var. Hə, işət. Harda işət? Fəhuvə fi Fəhuvə fi فهو في فهو في عيشة راضية بلى راضية راضية راضية راضية فهو في عيشة راضية İşə sözündə uzatdıq, çünki məd tə təbiidir, yəni üzərində heç bir hərəkət yoxdur və yədən əvvəl hərfin hərəkəsi kəsli olarsa bu zaman yə iki, e, iki dəfə uzadılır, iki hərəkə miqdan uzadılır. Həmçin, İşətin olduğu halda, bu oxudu ki, qardaş, İşətin radiyə, nını oxumadı, nəyə görə, hansı qayda görə, idğam, bilağunna qaydasına görə. Və sükununun və ya təmirlərdən sonra lən və ra hərfləri gələrsə, bu zaman nə olar? İtər və ikinci əlif isə şəddələr. Və fikir verin, işətin radı üzərində şəddədir. Və alınmır heç bir ki, heç bir alınmır, sən oxuyasan işətin, sonra təcdə, təzdən ranı şə, şəddələyərsən. Alınmayacaq. Sonra? Və əmmə mən xaffət məvazinuh. Və əmmə mən xaffət məvazinuh. Fikir verin, mən xaffət açıq-aşkar oxundu. Nəyə görə? Çünki sukunlu nun və təmirlərdən sonra xa gələrsə və xa da izhar ərflərindəndir. Bir də təkrarlayıram izhar ərflərini. Xa, qa, ayn, hə, hə, əlif. Yəni həmzə. Bu altı əliflər. Əgər sukunlu nun və tənvinlərdən sonra gələrsə, artıq nun səsi yəni sukununun və ən in ununlu səsi açıq-aşkar bir şəkildə ifadə olunacaqdır. Hı -hı. فأمه هاوية فأمه هاوية açık بشيء şekilde فأمه هاوية وما أدراك ما هي ها ها انجها وما أدراك ما هي ما هي نار حامية بل نار يوخ düzgün değil ve düzgün okunuş narun hamiye çünkü ha izhar hərflərindəndir. Oldu? Məncə kifayət edər. Subhanallah, bihamdik, və nəşhədən la iləhə illə, əstəğfiruq.